Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima i onima koji ga skupljaju i onima čija srca treba pridobiti i za otkup iz ropstva i prezaduženima i u svrhe na Allahom putu i putniku namjerniku Allah je tako odredio, a Allah sve zna i mudar je. Uzvišeni Allah pojasnio je u ovom kuranskom ajetu kategorije primalaca zekata koje je odredio na osnovu svoga sveobuhvatnog znanja, svoje mudrosti, pravednosti i milosti. Primalce zekata ograničio je na osam spomenutih kategorija i pojasnio da je obavezno davanje zekata tim kategorijama, jer je ovakva podjela proizašla iz Allahovog znanja i njegove mudrosti, stoga je nije dozvoljeno mijenjati i zekat davati nekome drugom. Uzvišeni Allah najbolje poznaje u čemu je korist za njegove robove i on je najpravedniji u postavljanju svih stvari na njihovo mjesto. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ A zar ima boljeg zakona od Allahovog za narod koji vjeruje? Prva i druga kategorija primalaca zekata jesu siromasi, fukare i nevoljnici miskini, a to su oni koji ne mogu ostvariti svoje osnovne životne potrebe i potrebe svojih porodica jer nemaju gotovine, nemaju novca, nemaju stalne plate, stalnog zaposlenja, pomoći koju uživaju obaveznog izdržavanja i slično, pa su u potrebi za pomoći. Učenjaci kažu takvima se daje onoliko koliko je dovoljno njima i njihovim porodicama za cijelu godinu sve dok ne dođe vrijeme izdvajanje zekata sljedeće godine. Zekat se daje i siromahu u svrhu ženitbe, ako mu je brak potreban, i daje mu se onoliko koliko mu je potrebno za ženitbu. Također zekat se daje i siromašnom učeniku – u svrhu kupovine potrebnih učbenika. Osobi koja ima nedovoljna primanja daje se zekat u iznosu koji će biti dovoljan za podmirivanje njegovih osnovnih životnih potreba, njegovih i njegove porodice. Međutim, osobama koje imaju dovoljna primanja nije dozvoljeno dati zekat, pa makar to i tražile. Naprotiv, ovakve osobe obaveza je posavjetovati i ukazati da im traženje i prošenje nije dozvoljeno. Od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao niko od vas neće neprestano prositi sve dok nesretne uzvišenog Allaha bez imalo mesa na svome licu niko od vas neće prestati prositi sve dok nesretne svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala bez imalo mesa na svome licu. Ebu Hureyre radijallahu an prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam rekao onaj koji bude tražio od ljudi imetak samo da bi njime uvećao svoj imetak, taj u istinu traži džehennemsku žeravicu pa neka smanji ili neka poveća. Hakim ibn Hizam radijallahu anh prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alihi wa alihi wa sallam rekao Doista je ovaj imetak sladak i privlačan, pa koga bude stjecao bez pohlepe, daće mu se bereketa u njemu, a koga bude stjecao žudeći za njim, neće mu se dati bereketa u njemu i bit će sličan onome koji jede, a nikako se ne može zasititi, a gornja ruka bolja je od donje. Abdurrahman ibn Auf radijallahu anh prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rekao Nijedan čovjek neće otvoriti vrata traženja, prošenja, a da mu Allah neće otvoriti vrata siromaštva. Ako bi neki nepoznat čovjek, čije je imovinsko stanje nepoznato, ali na kojim se vidi znaci bogatstva, tražio da mu se datne zekat, dozvoljeno mu je dati zekat nakon što se upozna sa propisom o zabrani davanja zekata imućnima i onima koji su sposobni zaraditi, jer su vjerovjesniku sallallahu alihi wa alihi wa sallam došla dva čovjeka, dva muškarca i zatražila od njega da im da zekat. Allahu poslanik sallallahu alihi wa sallam pogledao je u njih i vidio da su snažni, sposobni, pa je rekao, ako hoćete, ja ću vam dati, ali neka znate, u zekatu nema udjela onaj koji je imućan i koji je sposoban da zaradi. Treća kategorija primalaca zekata jesu oni koji skupljaju zekat. Sakupljače zekata određuju i angažiraju namjesnici kako bi sakupljali zekat od ljudi, čuvali ga, skladištili i dijelili potrebnima. Ovoj kategoriji daje se iz zekata shodno njihovom radu, pa makar oni bili i imućni. Što se tiče onih koje opunomoće pojedinci da podijele njihov zekat, oni ne spadaju u ovu kategoriju i ne zaslužuju da im se dadne išta iz zekata, jer su ovlašteni samo od njih da udijele zekat. Međutim, ako se u sakupljanje i distribuiranje zekata uključe na volonterskoj osnovi, izvršavajući pošteno preuzetu obavezu, imaće za to nagradu, kako bilježi Buharija od Ebu Muse el-Eš'arija radijallahu an, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao, ukoliko je musliman, povjerljivi čuvar i metka i onaj koji izvršava ili je rekao daje onako kako mu je naređeno, potpuno i na najljepši način drage duše dobrovoljno pa i metak dostavlja do onoga kome je naređeno da dostavi, on je jedan od onih koji izdvajaju sadaku. Međutim, ako se u sakupljanje i distribuiranje zekata ne uključe na volonterskoj osnovi, nego na inicijativu vlasnika i metka, u tom slučaju davalac zekata da će im naknadu za njihov angažman iz drugog imetka koji posjeduje, a ne, ne iz imetka izdvojenog u svrhu zekata. Četvrta kategorija jesu oni čija srca treba pridobiti, a to su oni koji su slabog imana ili oni čijeg se zla pribojava. Takvima se daje zekat kako bi se njihova vjera popravila ili kako bi se sačuvalo njihova zla ukoliko to zlo nije moguće otkloniti na neki drugi način. Peta kategorija primalaca zekata jesu oni koje treba otkupiti iz robstva, dakle robovi koji se sa svojim vlasnicima dogovore da će im dati određeni iznos novca a da će ih oni za uzvrat osloboditi, to jest koji su se otkupili od svojih vlasnika, pa im se daju sredstva iz zekata da isplate tu svoju svotu vlasnicima kako bi ih oni oslobodili. Također dozvoljeno je kupiti roba i osloboditi, kao i osloboditi muslimana zatvora, platiti kauciju, jer sve to ulazi u općenito značenje otkupa iz robstva. Šesta kategorija primalaca zekata jesu prezaduženi. Postoje dvije kategorije ovih ljudi. Oni koji su se zadužili, uzeli pozajmnicu kako bi izmirili dvojicu muslimana, ugasili smutnju među njima. Takvima se daj iz zekata onoliko koliko iznosi njihov dug, postičući ih i bodreći na to dobro djelo koje čine izmirenje muslimana, gašenje smutnje, mržnje i odbojnosti među njima. Od Kabise el-Hilalija radijallahu anh prenosi se da je rekao Zadužio sam se pa sam otišao do vjerovjesnika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mi pomogne oko vraćanja pozamice. Vjerovjesnik alaihi salatu wa sallam rekao mi je sačekaj dok nam ne dođe kakva sadaka pa kada dođe naredit ću da se tebi da. Zatim je rekao o Kabisa doista traženje nije dozvoljeno osim jednom od trojice čovjeku koji je uzeo pozajmnicu, njemu je dozvoljeno da prosi sve dok ne vrati pozajmnicu, nakon čega mu je obaveza da prestane tražiti. Zatim je naveo hadis u cijelosti. I druga kategorija prezaduženih jesu oni koji su pozajmili, uzeli dug lično za sebe pa nisu u mogućnosti da ga vrati. Takvima se daje iz zekata koliko je potrebno da se vrati njihov dug pa makar on bio i veliki, a može se dati i onome od koga su oni pozajmili, jer se time postiže cilj i ispunjava obaveza dužnika. Sedma kategorija primalaca zekata jesu svrhe na Allahovom putu, odnosno izdvajanje zekata u svrhu borbe na Allahovom putu kojom se namjerava uzdizanje Allahove riječi i ničega drugog. Zbog ove namjere borcu se daje iz zekata koliko mu je potrebno za njegovu borbu ili se od zekata kupuje oružje, oprema i ostalo što je potrebno borcima na Allahovom putu kako bi branili islam i uzdizali Allahovu riječ. Osma kategorija primalaca zekata jeste putnik namjernik, to jest putnik koji ne može nastaviti putovanje zbog nestanka novca sredstava. Njemu se daje iz zekata koliko je potrebno da stigne do svoje kuće, pa makar on bio i imućan, imao novca kod kuće, imao od koga pozajmiti također. Međutim, takvome nije dozvoljeno da krene na put s malom poputnimnom, s malo novčanih sredstava, malo novca u džepu s namjerom da traži da mu se da iz zekata kada ostane bez svojih sredstava za putovanje, jer je to samo dosjetka, prevara, da bi se došlo do onoga što zapravo ne pripada mu. Zekat se ne daje nevjerniku, osim ako pripada kategoriji onih čija srca treba pridobiti – Također, zekat se ne daje i imućnom čovjeku, jer dovoljna mu je trgovina kojom se bavi ili posao postojeće zanimanje stalna plata ili pomoć koju uživa, obavezno izdržavanje i sl. izuzev ako je angažiran na skupljanju zekata ili ako je jedan od boraca na Allahom putu ili ako se zadužio da bi pomirio zavađene muslimane kako je prethodilo. Također zekat se ne daje kako bi se izbjeglo obavezno izdržavanje. Pa tako, na primjer, zekat se ne daje gostu kako ne bi došao u goste i ne bi bio ugošćen, ili supruzi koju je obaveza izdržavati, ili nekome iz bližnje rodbine kojeg je također obaveza izdržavati. Međutim, zekat je dozvoljeno dati supruzi i bližnjima u svrhe koje čovjek nije obavezan da obezbijedi, poput izmirenja, izmirenja, ženinog duga koji ona nije u mogućnosti izmiriti ili da vrati dug njenih roditelja ili nekoga bližnjeg iz njene porodice. Dozvoljeno je da izdvoji zekat svojoj bližnjoj rodbini kako bi oni izmirili svoje troškove, naravno pod uvjetom da ima dovoljno imetka za snošenje njihovih izdataka i slično ženi je dozvoljeno da da zekat svome suprugu i time vrati njegov dug i slično. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala općenito spomenuo osobine kategorija koje zaslužuju da im se izdvoji zekat. Pa kogod se opiše spomenutim osobinama, zaslužuje da dobije zekat. Na osnovu toga, nije dozvoljeno nekome uskraćivati zekat ako to on zaslužuje, osim s jasnim dokazom ili konsenzusom učenjaka. U dva sahiha, kod Bukhari i kod muslima, bilježi se hadis Zainebe es-Sakafije radijallahu anha, da je Allaho poslanik alaihi salatu wasalam naredio ženama da udjeljuju sadaku. Pa je Zainaba, supruga Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu anhuma, upitala vjerovjesnika alaihi salatu wasalam, Allaho poslaniće, ti si naredio da se daje sadaka, a ja imam nakit koji sam htjela dati u sadaku. Međutim, Ibn Mas'ud smatra da su on i njegov sin preči da njima udjelim sadaku. Pa je Allaho poslanik alihi salatu wasalam rekao, istino je rekao Ibn Mas'ud, tvoj suprug i tvoje dijete najpreči su da njima udjeliš sadaku. Salman ibn Amir radijallahu anh prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alihi wasalam rekao, sadaka data siromahu samo je sadaka, dok je sadaka data rodbini i sadaka i održavanje rodbinskih veza. Nije dozvoljeno otpisati dug siromaha na ime zekata, jer se zekat uzima i daje. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao Hudh min emvalihim sadaka Uzmi zekat iz njihovih imetaka. Vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao je Doista Allah im je propisao zekat koji se uzima od njihovih imućnih i daje njihovim siromašnim. A otpisivanje duga siromahu na ime zekata ne smatra se ni uzimanjem, ani vraćanjem. Onaj koji izdvaja zekat, ukoliko se potrudi da pronađe osobe kojima je potrebno dati zekat, smatrajući da im doista i pripada pravo na zekat, pa se posle ispostavi suprotno, da je pogriješio u svome odabiru, njegovo izdvajanje zekata ako Allah da će ispravno, jer se on bojao Allaha koliko je mogao, potrudio se koliko je mogao, a Allah ne obavezuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. U dva sahiha kod Buharije i Muslima bilježi se od Ebu Hureyre radijallahu an da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam rekao Jedan čovjek je rekao tako mi Allaha, zasigurno ću udjeliti sadaku. Pa je Allahov poslanik alihi salatu uslam citirao hadis i u njemu spomenuo da je čovjek svoju sadaku ne znajući dao imućnom čovjeku, pa su ljudi osvanuli prepričavajući kako je imućnom čovjeku udjeljeni metak. Ovaj čovjek je rekao, Allahu pripada svaka hvala na svakom stanju, pa makar i metak dobio i imućan čovjek. Pa mu je rečeno u snu, što se tiče bogataša, imućnog čovjeka kome si dao i metak, nadati se da on uzme pouku pa da i on udjeljuje iz imetka koji mu je Allah podario. U muslimovom citatu stoji dodatak da je rečeno što se tiče tvoje sadake, ona je primljena. Od Ma'na ibn Jezida radijallahu an prenosi se da je rekao Moj otac u svrhu sadake izdvojio je određeni broj dinara i ostavio ih u mesčidu pored jednog čovjeka. A ja sam došao, uzeo ih i došao mu s njima. Došao u kući s tim novcem. Pa mi je rekao, tako mi Allaha, ja nisam namjeravao da ih dam tebi. Požalio sam se Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam, na to, pa mi je rekao, jezide, tebi pripada ono što si namjeravao, a tebi mane pripada ono što si uzeo. Draga moja braćo muslimani, doista izdvajanje zekata nije ispravno i neće biti primljeno sve dok se ne izdvoji i distribuira kategorijama određenim od strane uzvišenog Allaha. Pa, Allah nam se svima smilovao, potrudimo se da naš zekat dospije do osoba koje ga zaslužuju kako bismo ispunili svoju obavezu, očistili svoje imetke i sproveli naredbu svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, kako bi naš zekat bio primljen, a Allah je taj koji podršku daje i koji učvršćuje. Sva hvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru svih svjetova. Neka je Allahov salavat i salam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu i sve ashabe.